die verbondsark gestaan, met die levitiese priesters wat die ark gedraaid het, tussen hulle en die ark. Die een groep het met hulle rug na die berg Gerissim toe gestaan en die ander groep met hulle rug na die berg Ebal toe. Hulle het dit in opdracht van Moses, die Heerese dienaar, gedoen zodat hulle die sien van die Heere kon ontvang. Daarna het Joshua alles wat die wet sê, voorgelees, ook oor in en strawe, net soos dit in die wet geskryf was. Joshua het elke opdracht van Moeses aan die hele vergadering Israëlite voorgelees. Die vrouwen en kinders en die vreemdelingen wat saam met hulle weggetrek het, was ook bij.